Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Prvi je studenog 1987. godine. Nakon sedam dana završava 13. kongres Komunističke partije Kine. 1936 delegata koji su predstavljali 46 milijuna članova glasali su za novo vodstvo partije. Za generalnog sekretara izglasan je Zhao Ziyang. Kada je izabran, odrekao se funkcije premijera i na nju je izabran Li Peng. Uoči kongresa Zhao je s pravim vladarom Kine, vrhovnim vođom Deng Xiaopingom, postigao dogovor. U ožujku je Deng rekao Zhao da se želi umiroviti, da više neće biti član centralnog komiteta, politbirova partije i njezinog stalnog komiteta. Zhao i njegovi ljudi zatražili su od Denga da ostane na čelu centralne vojne komisije, kako bi konzervativce u partiji ipak držao na oku. Deng je taj aranžman nazvao polumirovinom. Konačni dogovor bio je ovakav. Zhao će na kongresu hvaliti Denga, Deng će se povući u mirovinu. Ali onda će Zhao od partije tražiti da Deng i dalje ostane vrhovni vođa. U razgovoru Zhao je rekao da želi da Deng bude punica komunističke partije. Kongres je prošao kako je dogovoreno i Deng je bio oduševljen. Doduše već sljedeće 1988. pojavili su se problemi. Liberalizacija ekonomije dovela je do povećanja cijena alkohol i cigarete poskupili su 200%. Inflacija je bila 40%. U kolovozu, nakon što je ženin Džibao dnevno glasilo komunističke partije, objavio da politbiro partije želi reformirati sustav cijena i plaća tako da postupno sljedećih pet godina potpuno liberalizira cijene, ljudi su pojurili u banke i počeli dizati novac sa svojih računa i kupovati sve što se našlo na policama dućana. Iz Sovjetskog saveza dolazile su vijesti o reformama. Perestrojka je glasnost oduševljavali su dio Kineza. Deng nije odobravao reforme, ali nije zaustavio pokušaj sovjetskog vođe Mihajla Gorbačova da se otvore razgovori s Kinom. Dvije zemlje bile su u stanju ratne napetosti još od 1969. kada su se kineska i sovjetska vojska sukobile na rijeci suri Aleksandar Pancov u biografiji Deng Xiaopinga piše. Naravno, duge godine neprijateljstva nisu mogle biti lako zaboravljene. Što više, Gorbačov je još uvijek na granici s Kinom držao milijun vojnika. Njegove snage bile su u Afganistanu, podržavao je Vijetnam koji je okupirao Kambođu. Prema tome, iz Dengove perspektive Sovjetski savez još je prijetio Kini. Deng je zahtijevao da Sovjetski savez ukloni takozvane tri prepreke na putu do normalizacije odnosa, da se riješi problem s granicom, Afganistanom i Vijetnamom Kambođom i to na način da to odgovara Kini. Tek tada on će biti spreman normalizirati odnose. Gorbačov je također sanjao o dobrim odnosima s Kinom. O tom je pitanju govorio u Vladivostoku 28. srpnja 1986. Čak je i iskazao volju da razgovara o tri prepreke. Deng je 2. rujna pozitivno odgovorio na tu ponudu u intervjuu s američkim novinarom Majkom Wallaceom. Onda je 16. veljače 1987. na sjednici Politbiroa Gorbačov objavio moramo raditi na približavanju s Kinom i nadodao da bi bilo dobro da se pokuša navesti Deng Xiaopinga da dođe u Mosku. Uslijedili su posjeti diplomata, nakon toga i ministara vanjskih poslova. I do veljače 1989. odlučeno je da se održi sastanak između sovjetskog i kineskog vođe. Kako je Dengu bilo 84 godine, nije dolazio u obzir put u Mosku. Gorbačov je pristao 15. svibnja 1989. doći u Peking. A i onaj se strah od liberalizacije cijena primirio. I Deng je mogao biti sretan. A onda se, kako to piše Aleksandar Pancov, urušio krov. Hu Yaobang bio je na čelu komunističke partije Kine pet godina i 200 dana od 29. lipnja 1981. do 15. siječnja 1987. Bio je Denga odabrani nasljednik Hua Guofenga, kojeg je pak Mao postavio za svog nasljednika kako ne bi morao na tu funkciju imenovati Denga. Hu je smijenjen s funkcije zbog studentskih nemira, ali nije izbačen iz najviših partijskih tijela. 8. travnja 1989. održana je redovna sjednica Politbiroa. Na njoj se figurativno rečeno urušio krov. Jonathan Fembi u knjizi Moderna Kina, pad i uspon velike sile od 1850. do danas piše. Predsjednik Komisije za obrazovanje Li Tie Ying, čija je majka postala supruga Deng Xiaopinga, pročitao je referat. Nakon što je to učinio prema tajnom službenom izvještaju, prisutni su primijetili da Hu ne izgleda dobro, da je njegovo lice zgrčeno i sivo. Glasina da je sudjelovao u žestokom sukobu s ekonomistom Bo Yi Boom ne nalazi se u službenom izvještaju. Izvještaj jednostavno kaže da je nakon nekih 45 minuta sastanka bivši partijski šef ustao i zatražio dopuštenje da ode, ali onda se srušio u stolicu. Druže Ziyang, rekao je, Njegov glas je zatezao dok je rukama gestikulirao po zraku. Svi su ustali i gledali u Hua. Netko je rekao da je to vjerojatno vraćanje ranijeg srčanog udara. Džao je pitao prisutno ima li netko nitroglicerin. Netko ga je imao i Hu su dane dvije tablete. Medicinsko osoblje stiglo je iz obližnje bolnice i on je odvezen na liječenje. Njegovo se stanje stabiliziralo. Tjedan dana kasnije, tijekom posjeta obitelji, pretrpio je još jedan težak srčani udar i umro 15. travnja. Kada su mu rekli vijest, Deng Xiaoping zgnječio je cigaretu i prekrižio ruke na prsima. Deng je imao razloga za gnječanje cigarete. Na sjednici Politbirova partije generalni sekretar Zhao Ziyang opisao je Hu Yaobanga kao odanog, prokušanog i dokazanog komunističkog borca, velikog proletarskog revolucionara i političara, istaknutog vođu i sjajnog političkog radnika u našoj vojsci. Jonathan Fenby piše. Neki članovi vodstva bili su zabrinuti da će se žalovanje za Hua pretvoriti u proteste. Viši vicepremijer Jao Jelin upozorio je na rastuće cijene i sve veći jaz između bogatih i siromašnih. Li Peng je rekao da budno treba paziti na sve učilišta, s obzirom na to da su studenti uvijek najosjetljiviji. Šef obrazovanja Li Tie Ying uvjeravao je. Stvari su dobre na sveučilištima, rekao je Politbirou. Nije vjerojatno da će biti problema. Shi, koji je od Peng Džena preuzeo pitanja sigurnosti, rekao je da je društvo u dobrom stanju. Stvari su poprilično stabilne. Uvečer 15. travnja objavljena je vijest o smrti Hu Banga. Već sljedećeg dana počeli su se okupljati studenti po sveučilišnim kampusima u Pekingu. Oni su govorili ove riječi. Onaj koji je trebao živjeti, umre Onaj koji je trebao umrijeti, živi. Neki od studenata otišli su do spomenika narodnim herojima koji se nalazio na središnjem Pekinškom trgu. Taj se trg zove Trg nebeskog mira, Tiananmen. Uvečer 19. travnja ispred Zhongnanhaija, kompleksa u središtu Pekinga gdje je živjela partijska elita, okupilo se 2000 ljudi. Vikali su parole, jedna od njih bila je dolje komunistička partija. Protesti su se nastavili u Pekingu, sada su već izbijali u drugim velikim kineskim gradovima. 21. travnja pokopan je Hu Yaobang. Deng mu je u velikoj dvorani naroda, gdje je bilo izloženo njegovo tijelo, odao počast, izrazio sućut Huovoj supruzi i djeci nije održao govor. Studentske demonstracije nastavile su se. Sada su se proširile na 20 gradova. Zhao Ziang otišao je u posjet Sjevernoj Koreji. Li Pengu predao je vodstvo stalnog komiteta politbiroa. Li Peng tražio je da vidi Denga. Rekao mu je da studenti napadaju izravno njega. Aleksandar Pancov piše. Ne iznenađuje da je Deng bio bijesan. Pod stare dane postao je hiperosjećajan i sumnjičav, do točke da nije mogao podnijeti nikakvu kritiku. Ovo nije obični studentski pokret, ovo je pobuna, tvrdio je Deng. Moramo djelovati kako bismo dobili na vremenu. Cilj tih ljudi je da zbace vodstvo komunističke partije i da narodu i zemlji otmu budućnost. To je pobuna, dobro planirana urota. Moramo učiniti sve da izbjegnemo krvoproliće, ali moramo razumjeti da ga nećemo u cijelosti moći izbjeći. 27. travnja samo je u Pekingu bilo 50 tisuća demonstranata. Poslano je 500 vojnika kako bi pomogli policiji. Studenti su pored njih prkosno marširali. Neki od policajaca i vojnika su im se pridružili. Deng je čekao. U posjet Pekingu dolazio je Gorbačov. Ulice Pekinga nisu smjele biti zalivene krvlju. U zemlju se vratio i Zhao Ziyang iz posjete Sjevernoj Koreji. On je samo pogoršao situaciju. Aleksandar Pancov piše. Generalni sekretar, očajnički pokušavajući mirno riješiti probleme, ponudio je ocjenu studentskih demonstracija koja se razlikovala od one koje je objavljena u Zhenmin Žibao. Ne samo da Zhao nije rekao ni riječ protiv buržoaske liberalizacije, već je priznao da su mladi ljudi korektno postupali stremeći prema demokraciji i osuđujući korupciju. Zhao je u govoru održanom 4. svibnja na zasjedanju vođa Azijske banke za razvoj otišao još dalje. Ti studenti ne protive se našem sistemu, rekao je Zhao na zasjedanju bankara, ali oni traže da uklonimo pogreške u našem radu. Deng se razbjesnio zbog Zhaovih riječi. Nije mogao oprostiti Zhao zbog toga što je ponudio ocjenu pokreta različitu od njegove. Drugi partijski veterani, uključujući Li Penga, bili su jednako srditi. 11. svibnja Deng je rekao Yang Kunu, da je govor studenata o korupciji samo dim. Njihov je pravi cilj svrgavanje partije i socijalističkog sustava. Onda je osudio i Džaua. Tek što je bio pokopan čovjek kojeg je 1987. na čelu partije naslijedio Zhao Ziyang, Deng je već počeo sumnjati u njegovog nasljednika. 13. svibnja Deng se sastao sa Zhaom i pitao ga zašto više ne podržava njegovu ocjenu studentskih demonstracija. Zhao je izjavio da je primijetio da studentski slogani podržavaju ustav, da su za demokraciju i protiv korupcije. Ti su zahtjevi zapravo slični onome što zagovaraju partija i vlada. Deng mu je odgovorio da partija ne smije dopustiti da ju vuku za nos. Ti ljudi žele zbaciti partiju i državu. Tog je dana Deng prestao vjerovati Džavu. Stvari su se pogoršale za vrijeme posjeta Mihajla Gorbačova. Nakon razgovora sa sovjetskim vođom, čije su ime izvikivali demonstranti, Džao je sazvao sjednicu partijskog i državnog vodstva i zatražio da se u Ženmin žibau objavi uvodnik u kojemu će se podržati studenti. I pobornici i protivnici tog poteza nazvali su Denga. Aleksandar Pancov piše. On je zatražio da dođu do njega sljedećeg jutra, 17. svibnja. Biće to odlučan i sudbonosan dan. Na sastanku samo je Hu Qili podržao Zhao Ziyang. Razljučeni Deng ponovio je sve što je već mnogo puta rekao studentima, da je njihov cilj uspostava buržoaske republike po zapadnom modelu i da, ako bi naša milijarda ljudi skočila u višestranačke izbore, dobili bismo kaos poput sveopćeg građanskog rata, koji smo vidjeli tijekom kulturne revolucije. On je rekao svoju odluku. Zaključio sam da trebamo dovesti narodno slobodilačku vojsku i u Pekingu objaviti izvanredno stanje, i to u njegovim urbanim okruzima. Pored pet urbanih okruga Peking ima i pet seoskih. Cilj izvanrednog stanja bit će da uguši nemir jednom za svagda i da se stvari brzo vrate u normalu. Deng je zadužio Li Penga, Yang Shangkuna i Chao Shija da proglase izvanredno stanje. Zhao je odbio sudjelovati u gušenju studentskih demonstracija i te je večeri poslao centralnom komitetu zahtjev za umirovljenje. Sljedećeg dana povukao ga je pod pritiskom Yang Shangkuna. Tek je nekoliko sati prošlo od završetka tog sastanka i glasine o uvođenju izvanrednog stanja proširile su se Pekingom. Do poslijepodneva na ulicama tog grada bilo je oko milijun i dvijesto tisuća demonstranata. Na nekim od plakata pisalo je Starsi Xiaoping, kada osoba navrši 80, ona poglupi. U 10 sati ujutro 20. svibnja premijer Li Peng proglasio je izvanredno stanje. Okrša između demonstranata, sada to nisu samo bili studenti partije, bližio se. Govori Zorana Baković, dopisnica ljubljanskog dnevnika Delo s dalekog istoka. Puno više nego što je bio spreman otvoriti se za razne opcije koje je već Europa nudila, od Leha Valensa i sindikalizma, pa onda Gorbačova i glasnosti i tako dalje, se on plašio da će se, naravno tumačenje najčešće, plašio se izgubiti vlast. I sasvim sigurno da jest i to. Međutim, ono čega se Deng plašio jest da će Kina, koja je zapravo jedan specifičan narod, koji nije jedinstven etnički, to je vješt umjetni narod, koji je regionalno podijeljen kako god hoćete, kulturološki, povijesno, antropološki, ako ćemo i jezički, da nemaju to jedinstveno pismo kojim pišu, oni bi bili različite države. I Kina puno više liči na kontinent nego na jednu državu. Deng se je plašio da ukoliko se puste politički pluralizam, da će se on pretvoriti u regionalizam. Onog trenutka kad se pretvori u regionalizam će se pretvoriti u separatizam i u razjedinjenje e, države koja opet pa u svojoj povijesti bilježi. Preko polovice svoje povijesti bilježi Kina koja se bori za očuvanje jedinstvenosti, odnosno bori se sa onima koji ju komandaju. U trenutku kada Deng eksperimentira s raznim opcijama, između ostalog eksperimentira i sa radničkim samoupravljanjem koji je u Kini kao tema prisutno od 1958. godine. Deng Xiaoping eksperimentira sa samoupravljanjem dajući jednoj velikoj željezari, pekinškoj željezari Shougang, u zadatak da vidi kako to izgleda. To je 120 tisuća zaposlenika, dakle imao je na čemu eksperimentirati. Međutim, u trenutku kada Zhao Ziyang postaje partijski sekretar 1987. godine, ja sam imala čast biti odabrana za novinara koja će ga intervjuirati u ime jugoslavenskih novinara i kada mu ja prilazim sa mojom listom pitanja, on me zaustavlja i veli sad ću ja prvo nešto reći, a onda ćeš ti mene pitaš što želiš. Vi imate svoje reforme, mi imamo svoje reforme i mi više od vas ne učimo. Do tada je Kina bila oblijepljena crvenim velikim transparentima Nan Slavu što znači učimo od Jugoslavije to je tad prekinuto. Zašto? Jer Zhao Ziyang je taj koji kaže mi ćemo svu ovlast u poduzećima dati menadžerima. Dakle, direktori poduzeća, menadžeri poduzeća imaju pravo apsolutno određivati kako će izgledat proizvodnja. Radnici više nemaju nije, nikakvog prava. Radnička klasa zapravo u tom trenutku počinje nestajati. Ali je Zhao bio taj koji je rekao da ako smo ih obespravili do te mjere da oni se zapravo vraćaju u status eksploatiranog radništva, moramo im dati glas. I on je zamislio da će od jednoga privatnog, bolje reći nedržavnog, dakle instituta koji su osnovali ekonomisti, intelektualci sa razno, nekolicine e, sveučilišta, da će od tog instituta za gospodarska, odnosno ekonomska ispitivanja napraviti jednu, da tako kažemo, preteču oporbene grupe koja će biti i dalje kontrolirana, koja će i dalje biti negdje na reformama prije svega, onda je to bilo dovoljno da nisu subverzivni, ali koja će zastupati upravo to radnička prava i koja će slušati glas radnika. I taj institut za ekonomska ispitivanja je bilo vrlo ključan kada se, se počelo to okupljanje. To je istodobno bio moment koji je Kinu gurno naprijed, ali koji je i zaustavio. Jer ideja da će Kina slijediti, pa čak opet velim, i Sovjetski savez sa glasnošću Gorbačov dolazi u posjet u sred cijeloga tog kaosa na Tiananmenu i na ulicama Pekinga, ideja da će Kina slijediti to što radi sovjetski socijalistički blok je za e, preveliki broj ljudi bila previše zastrašujuća. Mao Tse-tung je početkom 50. godina 20. stoljeća za Deng Xiaopinga rekao bilo da je riječ o političkim ili vojnim pitanjima, on je dobar u svemu. Mao je Dengu dao niz važnih funkcija. Bio je vicepremijer i čelnik sekretarijata Centralnog komiteta. Deng je bio jedan od 15 zamjenika predsjednika Državnog vijeća za obranu i jedan od 12 članova Središnje vojne komisije. To je bila posebna čast jer je Deng uz Mao bio jedini civil u tom tijelu partije koje je nadziralo vojsku. Godine 1956. Mao je Dengu povjerio još jednu važnu dužnost. Imenovao ga je za zamjenika vođeg delegacije Komunističke partije Kine na 12 20. kongresu Komunističke partije Sovjetskog saveza. Vođa delegacije bio je maršal Chu De, osoba koju su smatrali jednim od tvoraca kineske crvene armije. Deng je već bio u Moskvi, tamo je došao kao 20-godišnjak na školovanje. Za njega, kao i za Narodnu republiku Kinu, Sovjetski savez bio je ključan. Sovjetski savez je do sovjetsko-kineskog raskola 1960. dao Kini 3,4 milijarde dolara. Danas je to više od 25 milijardi. Ta svota ne uključuje golemi transfer tehnologije, plan plaće za sovjetske savjetnike u Kini koji su bili posuda i stipendije za kineske studente u Sovjetskom savezu. Kineska vojska postala je moderna vojna sila baš zbog sovjetske vojne pomoći. Ali taj bliski odnos imao je i drugu stranu. Mao nikada nije zaboravio kako ga je Stalin ponižavao i kako je Kina ovisna o Sovjetskom savezu i da Moskva ne želi da Kina postane ravnopravna. Nakon Staljinove smrti na čelo partije države došao je Nikita Hruščov i novi je vođa htio pokazati kako mu je Kina bitna. Put u Peking bio je njegov prvi veliki posjet nekoj zemlji. Aleksandar Pancov piše. Nikita Hruščov nije bio diplomat i gdje se tražio razum, njega su vodili osjećaj. Za vrijeme posjeta Kini bio je u euforičnom raspoloženju. Zanemarujući protokol, zagrlio je i poljubio Maoa i tako skandalizirao Kineze. Ponašao se kao komedijaš, puno je obećao i dijelio je robu poput trgovca. Tijekom razgovora u kojima je sudjelovao i Deng, on je potpisao niz sporazuma kojima je sovjetska strana dala Kini dugoročni zajam od 520 milijuna rubalja i obećala pomoć u gradnji niza industrijskih projekata. Čak je pristao pomoći Kini i u školovanju nuklearnih stručnjaka. Hruščovljev pokušaj da se svidi kineskom rukovodstvu nije dobro prošao. Mao, Liu, Zhu Deng i drugi Staljinovi kineski učenici gledali su na Hruščovljevo ponašanje kao na znak slabosti, a ne velikodušnosti. Na 20. kongresu Hruščov je pročitao glasoviti referat o kultu ličnosti i njegovim posljedicama, u kojemu je kritizirao Stalinovu vladavinu. Kineska delegacija nije bila u dvorani kada je u noći 24. na 25. veljače Hruščov čitao referat. Posebni kurir donio je tekst referata u noći 27. veljače. Čude referat je prokomentirao riječima. Sve što su rekli, njihova su posla mi smo ovdje samo gosti. Deng je bio zapanjen referatom i odmah je angažirao dva prevoditelja koji su ga cijelu noć prevodili. Onda je referat došao u Peking. Aleksandar Pancov piše. Vijesti iz Moskve prirodno su šokirale mao Usprkos činjenici da je još u travnju 1954. dobio poruku od veleposlanika u Sovjetskom savezu o promjeni stava prema Stalinu u Sovjetskom savezu. Ali promjena u tonu je jedno, izravna osuda nešto drugo. Bilo je to nevjerojatno. Nije da je Mao volio Staljina, koji se prema njemu odnosio s visoka za vrijeme njihovih sastanaka u Moskvi, ali on ga je poštovao i vidio kao velikog učitelja i briljantnog marksista. Prema tome, njegova prva reakcija bila je gađenje, ali nakon danjeg razmišljanja on je potisnuo prvotni neugodni osjećaj. Osuda bivšeg diktatora u Kremlju oslobodila ga je ideološki. Sada je Mao mogao krenuti u reviziju marksističke teorije kako mu je volja, a da se ne mora ugledati na sovjetsko iskustvo. Nije dugo vremena prošlo i Mao se počeo pitati hoće li se njemu dogoditi ono što se dogodilo Stalinu. Neće li i njegovo djelo i učenje doći u pitanje ili biti osuđeno? A onda je u Mađarskoj izbila revolucija. Za Denga je to bila najveća pouka Hruščovljevog referata – kada se moć i ugled partije dovedu u pitanje i kada partija izgubi vodeću ulogu, stvari potpuno izmiču kontroli. Dok su 1989. demonstranti tražili promjenu na Tiananmenu i drugim kineskim gradovima, u posjet Kini došao je još jedan sovjetski reformator koji je doveo u pitanje vlast partije. Da stvar bude gora, ime tog reformatora demonstranti su izvikivali na ulicama kineskih gradova. Taj kaos je bio za sve njih neočekivan. Ja bih rekla čak i za same kineske građane, pa čak i za studente i da nemam ni jedan dokaz da je postojala nekakva predigra koja bi se mogla nazvati crnim rukama kako su to pokušavali neki od kineskih tih partijskih striktnih čelnika e, reći da iza toga stalo neko inozemstvo. To mi se čini da ne, da, da, kako da je inozemstvo podržavalo prodemokratske liberalne studente i da je vrlo brzo nudilo svoju pomoć. Međutim, došlo je do toga da se skupila ta sinergija potrebe, nezadovoljstva i ambicija da Kina, ono što Kinezi vrlo često pominju, postane normalna zemlja, dakle da može slobodno misliti i u trenutku kada umire Hujao Banko je već smijenjen, ali je ostao u srcima mladih intelektualaca, posebno studenata, zbog toga što nije želio intervenirati u prvom navratu kada su se digli na prosvjede, 15. travnja se okupljaju studenti odat najprije njemu počas. Međutim, to se spontano širi. I to se širi tako da se studentima pridružuju ne samo radnici, građani, nego i e, državni službenici iz ministarstava vanjskih poslova, ministarstva unutarnje sigurnosti. Dakle, vi imate ljude koji su unutar države, državnih organa, koji su takako članovi komunističke partije, koji vrlo dobro čuju što studenti govore, vrlo dobro čuju što radnici traže, a traže naprosto Broj jedan, Obračun s korupcijom koja ide neizbježno sa onim što je došlo sa promjenama i sa reformama. Jer ako imate privatnu inicijativu, imate privatna poduzeća, imate odjednom rast tih poduzeća koja imaju kapital koji je ovrte na kineskom tržištu, Korupcija je bila neizbježna. I to otrovna korupcija. Bilo je korupcije u vrijeme Mao Tunga, da se razumijemo, samo što je to bila pasivna, prikrivena korupcija koja se nije pokazivala na ovaj način. Ovo je otrovna korupcija gdje vi sada imate doista korupciju kao, gotovo kao jednu vrstu pokretačkog e, motora cijele te zahuktele ekonomije koja više nije samo državna ili koja nije državna uopće. U prosincu 1871. iz Japana je na put po svijetu krenula misija od 51 člana vlade carskog Japana, koji je vodio Ivakura Tomomi. Japan je bio stoljećima zatvorena zemlja koja se morala otvoriti svijetu nakon što su je NATO prisilili američki ratni brodovi komodora Matthewa Perija. Misija koju je vodio Ivakura potrajala je do rujna 1873. Japanski putnici posjetili su 15 zemalja i u Japan se vratili svijestima o svijetu prema kojemu je Japan bio nerazvijena i bespomoćna zemlja. Bio je to početak Meiji reformi koji su od Japana stvorili veliku silu. Kina nije imala misiju nalik na onu Ivakurinu, ali imala je niz putnika koji su vidjeli kako je svijet napredovao. Jedan od tih putnika bio je Deng, koji je 1975. još dok je Mao bio živ, otišao u petodnevni posjet Francuskoj, u kojoj je u 20. godinama proveo četiri godine. Deng se vratio s puta uvjeren da što veći broj kineskih funkcionara mora vidjeti svijet. Nakon Maove smrti i obračuna s četvoročlanom bandom, ta su putovanja postala sve učestalije. Njihov značaj ovako opisuje Ezra Fogel u knjizi Deng Xiaoping i transformacija Kine. Krajem 1978. Deng, sažimajući učinke tih putovanja, izvijestio je. Nedavno su naši drugovi pogledali kako je u inozemstvu. Što više vidimo, to više shvaćamo kako smo zaostali. Deng je smatrao ovo priznanje ključnim za stvaranje potpore reformama i 2. prosinca rekao je pistima svoga govora koji je trebao pokrenuti reforme i politiku otvaranja da je ključna točka ova. Moramo priznati da smo zaostali, da su mnogi od naših načina rada neodgovarajući i da se nužno moramo promijeniti. Istraživačka putovanja ojačala su rastuće uvjerenje među mnogim visokim funkcionarima da je Dengov zaključak točan. Kina mora krenuti novim putem. Deng je postavio jasan cilj. Od 1980. do 2000. kineski bruto nacionalni proizvod mora se učetvorostručiti. Činilo se da reforme daju rezultat. Godine 1978. prihod po glavi stanovnika na selu bio je 138 juana. Šest godina kasnije popeo se na 355 juana. Ključni za razvoj bile su četiri posebne ekonomske zone, otvorene u lukama na jugu Kine. Dvije su bile preko puta Hong Konga i Makaoa. Važni za razvoj bili su i gradovi poput Šangaja. Godine 1980. Shenzhen je bio malena skupina siromašnih ribarskih naselja. Kada je tamo otvorena posebna ekonomska zona, prva tvrtka koja je tamo došla bila je tvrtka za rastavljanje i recikliranje brodova, koja je imala sjedište u susjednom Hong Kongu godine 2020. Shenzhen je imao 17,5 milijuna stanovnika. Reforme u 80-ima bile su vrtoglave, ali i Kina je bila velika i zaostala. Od Arne Vestad u knjizi Nemirno carstvo, Kina i svijet nakon 1750. piše. Neki povjesničari preuveličavaju promjene koje su se dogodile u Kini do kraja 80. godina, u ekonomskim pojmovima golema većina radnika još uvijek je bila zaposlena u tvrtkama u državnom vlasništvu, koje su funkcionirale po načelima planske ekonomije. Nakon završetka školovanja, ljudi su određivani u radnu jedinicu i pretpostavljalo se da će u njoj raditi cijelog života. Njihove plaće bile su zanemarive, ali sve usluge od stanovanja, vrtića do briga o starijima pružale su radne jedinice u kojima su bili zaposleni. Nije bilo tržišta rada, nije bilo tržišta kapitala, Bankovni krediti nisu bili dostupni običnim ljudima. Uvečer u Pekingu, ako ste hodali pored novog KFC-evog restorana prema zabranjenom gradu, gledali ste prema novim neonskim svjetlima u Jing, u glavnoj trgovačkoj ulici. Ali razlog zašto ste gledali prema tamo bio je zbog toga što je sve ostalo bilo u mraku. U malenoj mrlji zemlje u središtu staroga carskoga grada činilo se da se pojavljuje novi svijet, ali do tada je on malo toga učinio, osim što je otvorio kod ljudi apetit za novom vrstom života. I takav rast doveo je do rasta cijena, inflacije, rastuće nejednakosti i korupcije – u prvom kvartalu 1988. cijene svježeg povrća narasle su skoro 50%. Partija je objavila da je zbog korupcije svojih redova izbacila 150 tisuća članova. To čišćenje partije naišlo na odobravanje, ali korupcija nije nestala. A na sve je to došlo još nešto. A drugo, sloboda govora zbog toga što se također vjerovalo da će se slobodom govora riješiti određeni problemi koji su nastali sad unutar same, kako partije, tako i države. Narodno oslobodilačka vojska, kako se kineska vojska zove, u tom trenutku je velikim dijelom uz Ziyang. I kao što znate, kineska vojska je podijeljena na vojne, na armijske regije. I te regije su kasnije su one još više specijalizirane, imate onu sjeverno istočnu koja je sad raketna, pa ratna mornarica i tako dalje. Međutim, u ovom trenutku su one bile ravnopravne, pet vojnih regija koje su bile pod pet velikih visokih komandanata generala. Neki od njih su stali uz Zhao i rekli da će mu biti odani do kraja. U trenutku kada se masa ljudi koja prosvjeduje u Pekingu svako malo prelazi jedan milijun, Deng Xiaoping je u već vrlo lošem zdravstvenom stanju. Nestaje, ne zna se gdje je, čuje se da je u vojnoj bolnici u predgrađu Pekinga, međutim od njega nema nikakvog glasa. I pritisak je na to da se nešto mora riješiti. Studenti su na trgu, sve je stalo. Glavni grad ne funkcionira, ne možete proći mm, ni na koji način. Sve je stalo. Nije bilo vandalizma, nije bilo krađe, nije bilo tuče, ali je sve stalo u zemlji kao što je Kina, sa iskustvom kao što je Kina imala velike kulturne revolucije koje je obećala da više nikada neće ponoviti, to je nešto što se je moralo riješiti. Ali ono što je po tumačenju nekih vojnih stručnjaka sa kojima sam ja bila u kontaktu i nisam vidjela da je igdje još to napisano, bilo ključno jest da se vojska počela cijepati na način koji je prijetio možda čak i građanskim ratom jer jedan dio tih vojnih oblasti se je držao konzervativne struje koja je i dalje bila iznimno jaka, Drugi dio je izjavio odanost Zhao Ziyangu i oni su se već počeli i po formacijama pozicionirati kao da bi moglo doći do okršaja. U takvom trenutku ne bi li se spriječilo najgore što se moglo dogoditi, a vi znate da je Kina u tom vrijeme imala sve što ima i danas. Dakle, centralni komitet, centralni komitet je imao politbiro, politbiro je imao stalni komitet politbiroa, ali je imala takozvanih pet besmrtnika u koji su spadali Deng Xiaoping i još nekolicina visokih dužnosnika koji više nisu bili na dužnostima, ali su imali viši autoritet od svih onih koji jesu bili na dužnostima. I tih osam besmrtnika diskutira što dalje napraviti. Jer pustiti da to ide dalje, dolazimo doista do točke gdje se više ne može sa sigurnošću govoriti hoće li doći do oruženog rasjepa, i onda naravno do one katastrofe koju Kinezi ne mogu zapravo ni na koji način podnijeti. Ili će se dogoditi ono što se dogodilo, a to je Deng Xiaopingova, vjerojatno nigdje nema ni to je te evidencije da je on izgovorio tu rečenicu, da vojska mora zauzeti men do 6 sati ujutro 4. lipnja, po bilo koju cijenu. Čin prvi, prve scene velike proletarske kulturne revolucije, Roderick McFarquhar, pisac trotomne povijesti te revolucije, stavlja u svibanj 1966. kada je kao Yuou uvjerila skupinu nastavnika na Pekinčkom sveučilištu da izvjese poster koji je denuncirao upravu sveučilišta. Uprava je odgovorila protuudarom protiv te skupine, ali onda je iznenada u Ženmin Žibao objavljen uvodnik koji je podržao skupinu koja je denuncirala upravu sveučilišta. Uskoro su na svim sveučilišnim kampusima počele slične akcije. Studenti i nastavnici shvatili su da im je dopušten napad na upravu sveučilišta. Kao i u nije bila bilo tko ona je bila supruga Kang Shenga, kojeg Roderick McFarquhar naziva jednim od najzlokobnijih i najtanovitijih osoba Narodne republike Kine. Ženmin Žibao objavio je taj uvodnik jer je tako naložio njegov novi urednik Chen Boda. Kang i Chen odigraće veliku ulogu u pokretanju velike kulturne revolucije, najvećeg kaosa u Kini nakon građanskog rata. Ta kulturna revolucija bila je Maova zamisao. Već na samom njezinom početku teror crvene garde u pravilu fanatiziranih srednjoškolaca i studenata odnosio je na tisuće života. Još je veći broj ljudi koji su osumnječeni da su, kako je to Mao rekao, oni koji su pošli kapitalističkim putem bio pretučen. Svi su znali da to nasilje odobrava Mao. Maova supruga Jiang Qing na početku kulturne revolucije dala je potporu nasilju. Andrew Walder u knjizi Kina pod Maoom piše. Od početka studentskog pokreta, Jiang Qing jasno je signalizirala aktivistima da se nasilje prema žrtvama neće smatrati ozbiljnim prijestupom. U jednom od svojih govora srednjoškolcima Crvene garde ona je rekla Mi se ne bojimo kaosa. Kaos i red su nerazdvojni. Ne zastupamo tučenje ljudi, ali istući ljude nije nešto veliko. Ne možete batinama iz nekoga istirati pogrešne misli, ali nije loše da se tijekom revolucionarnih provala dogode batine. Predsjednik Mao rekao je, ako dobri ljudi tuku loše, tako im i treba. Ako loši ljudi tuku dobre, dobri će tako zaslužiti slavu. Ako dobri ljudi tuku dobre ljude, to je nesporazum. Bez batina ih ne možete upoznati i nećete ih trebati ponovno tući. Prve žrtve Crvene garde bili su nastavnici i sveučilišni profesori koji su optuženi da putem obrazovnog sustava šire kapitalističke ideje. Preko puta Dongnan Haija u srednjoj školi broj 6 u glazbenoj učionici bilo je mjesto gdje su se tukli i mučili nastavnici. Na zidu je njihovom krvlju bilo napisano živio crveni teror. Samo u Pekingu u kolovozu i rujnu Crvena garde ubila je 1772 osobe. Brzo se udar Crvene garde osjetio i drugdje, izvan njihovog dosta dosega bili su samo vojska, vojna i druge strateške industrije. Već te 1966. na udaru kulturne revolucije našao se Deng Xiaoping. Njega je vrh partije proglasio za kapitalističkog suputnika broj 2. Broj 1 bio je rezerviran za Liu Shaoqia, predsjednika Narodne republike Kine i njezinog glavnog ideologa. Deng je još nazvan kineskim Hruščovom, a njegova obitelj nazvana je crna obitelj kapitalističkog suputnika broj 2. Gardisti su prvi puta upali u Dengovu kuću 19. srpnja 1967. Sljedeće dvije godine Deng i supruga živjeli su u izolaciji u svojoj kući. Nisu smjeli vidjeti djecu ni dopisivati se s njima. Deng nije znao da mu se mlađi brat ubio zbog progona Crvene garde. Njegova supruga nije znala da joj je brat umro u zatvoru. Onda je došla naredba za premještaj. Kapitalistički suputnik broj 1 Liu Shaoqi prebačen je u Kaifang, u provinciju Henan, gdje je živio u kući lokalnog rukovodioca. Došao je bolestan, umro je 12. studenog 1969. Deng je bio sretniji, štitio ga je premijer Chuen Lai a i Mao je odlučio da ga neće do kraja pritisnuti. I Deng, njegova supruga i baka Shia Bogen, zapravo Dengova maćeha, prebačeni su u Jiangxi, u kuću u kojoj su živjeli s čuvarima. Tamo će provesti tri i pol godine. Aleksandar Pancov piše. Dengu je određeno da tri pol sata dnevno pohađa jačanje kroz rad u postaji za popravak traktura u okrugu Xinjiang. Stari Deng tako je vodstvo odlučilo da ga radnici trebaju zvati, zabranjeno je da ga oslovljavaju s kapitalistički suputnik broj 2 ili drug deng, morao se tamo prijaviti svakog jutra u 8. On i supruga Lin ustajali su u 6.30. Deng je vježbao, oprao se hladnim vlažnim ručnikom te doručkovao s Ju i bakom Sija. U 7.30 on i Ju koja je također radila u radionici, čistila svijećice i zavojnice, otišli su iz kuće. 20 minuta dug put nije bio zamoran. Nakon dvije godine izolacije konačno su mogli disati čisti seoski zrak. Iza njih stupali su stražari. U pola 11, nakon što je završio s poslom, Dengi radio kao mehaničar u radionici, baš kao što je to činio u svojoj mladosti u tvornici Renault, on i Ju otišli su kući. Ručali su s bakom sija, spavali nekoliko sati, onda proučavali dijela velikog kormilara i čitali novine. Političko obrazovanje bilo je sastavni dio njihova preodgoja. Deng je također radio i kućanske poslove, prao je podove, sjekao drva, lomio ugljen. Zhou Lin prala je odjeću, baka je kuhala. Uzgajali su kokoši i povrće u malenom vrtu. Tek u veljači 1973. Deng i njegova obitelj pušteni su iz tog progonstva i mogli su se vratiti u Peking. Iznad svega Deng se bojao takvog kaosa. On ga je preživio, ali ga se sjećao do smrti. I dalje se ne zna ko je dozvolio da vojska stavi bojevu streljivo. Ne zna se. Dakle, vojska je prije toga već okruživala Peking. Međutim, okruživala ih je tako što su bili, to bili kamioni puni mladih vojnika, koji su sjedili, nekada plakali, nekada dijelili svoje osjećaje s građanima koji su im donosili sladolede. Bilo je vrlo toplo, toplo prolje, proljeće, ljeto te godine. Sladoled, e, hranu, e, pitali ih, djeco kako se osjećate, gdje idete na zahod, trebate li kakvu pomoć. Komandanti koji su sjedili u svojim džipovima ispred tih vojnika i koji su vrlo često ja sam osobno to vidjela, plakali, gledajući kako se narodna vojska ide kontra narodu, ali nikad nisu očekivali da će doći naredba pucat. I na kraju oni nisu imali bojevo strjeljivo. Oni čak nisu bili naoružani. Do trenutka kada ta naredba, opet kažem, više se analizom dolazi do toga da je to mogao samo Deng Xiaoping izdat, je da se zauzme Tiananmen do 6 sati ujutro. 4. lipnja i ne zna se tko čija naredba da se stavi bojevo streljivo. Tada zapravo dolazi do pokolja koji je, kao što velite, Kinu partiju, državu ostavio u potpunom šoku. Kinezi se bude nakon tog strašnog, te strašne noći, u potpunom, u pa, apsolutnom osobno, svako je imao osobni kaos u glavi, kako to smjesti, što se to dogodilo. Naravno, i prvi momenti su strašan otpor prema narodnoj vojsci. Narodna vojska je u kineskim glavama do tada bila, imali ste čak i taj izraz, narod i vojska je jedna obitelj. Ona više to nije mogla biti. To su bili vojnici koji su bili dovedeni, prema mojim informacijama, s vijetnamske granice, tada još Kina i Vijetnam nisu bili ni slučajno u dobrim odnosima, koji su bili tjednima držani izvan bilo kakvih informacija što se događa. Bilo je čak i nekakvih e, spekulacija da su drogirani, djelovali su vrlo neobično. Dakle, to su bili vojnici koji su došli od nekuda obaviti zadatak za koji se do kraja ne zna da li su znali uopće što su radili. No, napravljeno je to što je napravljeno. Partija je u tom trenutku, onako kao što je Peking do tog trenutka stajao, tako je sada partija stala, blokirana, potpuno bez ideje i bez ikoga ko bi imao hrabrosti i vizije reći, a ćemo dalje? U tom trenutku reforme su zaleđene. Dakle, ne zna se mogu li ići, kuda će ići, ne zna se nikako nazad. I u tom trenutku sve u Kini stoji bez e, Deng Xiaopinga koji se tek kasnije nekih e, tjedan, dva tjedan nakon masakra pojavio i održao govor, ali još uvijek ni taj govor ne dovoljno jasan, a kako ćemo sad kojim pravcom idemo dalje. Ujutro 19. svibnja generalni sekretar partije Zhao Ziyang odlučio otići među studente koji su na trgu nebeskog mira štrajkali glađu. Premijer Li Peng nastoja ga odgovoriti od toga. Kada je vidio da Zhao ne želi odustati od te namjere, pridružio mu se u posjetu. Li Peng brzo se udalji od studenata, a Zhao se njima obratio preko megafona. Vidno istrpljen, rekao im je ove riječi. Došli smo prekasno, oprostite nam, imate pravo kritizirati nas. I onda ih je zamolio da se raziđu i obećao da će riješiti sve njihove probleme. Denge Zhao obraćanje studentima gledao na televiziji i nije mogao kontrolirati bijes. U siječnju 1987. Deng je dao da se smijeni Hu Yao Sada je znao da mora smijeniti i drugog odabranog nasljednika, Zhao Zeyanga. Ali našao je zamjenu govori Zorana Baković, dopisnica Ljubljanskog dela s dalekog istoka. Dolazi Jiang Zemin na vlast koji mora se dakle vlast popuniti. Džao je odmah stavljen, maknut sa, sa, sa dužnosti i stavljen u kućni pritvor. Interesantno, ni u jednom trenutku nije bilo riječi da će ga se staviti na sud. On je samo stavljen u kućni pritvor zato smijenjen je zato što je rascijepio partiju i vojsku, ali nije, nije ga se stavilo na sud. I Kina prije svega proživljava taj svoj košmar, e, na, opet kažem, na svakoj razini. Mnoge obitelji gube djecu, neka djeca po pukim slučajem, samo zato što su bila na ulicama, neka djeca zato što su bila angažirana u pokretu, ali više se ne zna što nosi sutra i kuda dalje. I to tako traje, naravno da ne govorim da je strani kapital stao. Jer zavode se sankcije. Zavode se sankcije, embargo na izvoz oružanja, embargo na bilo kakvu trgovinu sa Kinom. Sjedinjene američke države koje su pokušavale prijeći da do toga dođe i spasiti reformističku struju, prekidaju svaku, sve, sve investicije, Japan također, dok u jednom trenutku Deng Xiaoping zapravo ne odluči da će on ponovno napraviti još jedan korak i to je zapravo njegov, možemo reći, posljednji e, veliki državnički iskorak kada je odlučio putovati na jug, a na jug znači e, od Pekinga dolje preko Jiangsu, Zhejianga pa do Guandunga koji je već tada se počeo pojavljivati kao pokrajina u kojoj je centar te druge vrste industrije, dakle mlake industrije, široke potrošnje, mm, onoga što na kraju krajeva Guangdong danas je. Već je tad Guangdong počeo biti začetak te globalne tvornice svega i svačega. I naravno pokrajina koja je imala najveći izvoz uvjerljivo od svih u Kini, a tako isto i životni standard. I Deng svojim putem i na kraju pokrajina u kojoj su specijalne ekonomske zone od četiri su tu tri. I odlazi dolje da bi na tom putu po jugu priopćio. Sada još nije vrijeme e, diskutirati o tome što je kapitalističko, što je socijalističko. Idemo dalje, a nećemo se baviti ideologijom. I u tom trenutku dolazi e, investitori iz, Japana, čini mi se da su Japanci bili prvi koji su došli sa golemim investicijama. Govorimo odmah o milijardama dolara investicija, naravno iz Amerike i slijede, slijedi polako Europa i ulazimo sad u jednu potpuno drugčiju fazu kineskog gospodarskog razvoja. Isti taj zapadni kapital koji je do tada dolazio, volio Kinu zbog toga što je ogromno tržište, sada obožava Kinu, zato što ne samo da je ogromno tržište, nego je potpuno kontrolirana i država tom kapitalistu koji dođe tu investirati garantira povrat. Dakle, ništa bolje za kapital nego Kina takva kakva je nastala nakon e, masakra na Tiananmenu. I zbog toga i vidimo što se događa. Kineski stopa rasta naglo ide na gore. Kina dolazi vrlo brzo do 14% e, stope rasta gospodarskog godišnje. I naravno vidi se to na svakome koraku, svakome kineskom gradu. Godine 1981. u Bijelu kuću ušao je Ronald Reagan, tvrdi antikomunist s nemalim brojem prijatelja na Tajvanu. Ali već u prvoj godini mandata Reganova administracija ponudila je Kini odnos koji je nazvan strateška asocijacija. Kako to piše od Arne Vestad, bio je to de facto savez. Kada je kineska vojska skršila demonstracije na trgu Tiananmen, u Bijeloj kući bio je George Bush stari, Reaganov potpredsjednik i prvi veleposlanik Sjedinjenih država u Narodnoj republici Kini. Manje od mjesec dana od gušenja demonstracije, Bush je u Peking tajno poslao svog savjetnika za nacionalnu sigurnost, generala Brenta Scowcrofta. Bushov savjetnik kineskom rukovodstvu rekao je ovo predsjednik Bush priznaje vrijednost odnosa Kine i SAD-a za vitalne interese obje zemlje. Pored toga, on ima duboku osobnu želju da se održi i ojača prijateljstvo između kineskog i američkog naroda. Kako vlada Narodne republike Kine odluči da će se odnositi prema svojim sugrađanima, uključenim u nedavne događaje, naravno je unutarnja stvar. Administracija Buša starijeg nije namjeravala zbog gušenja demonstracija na trgu nebeskog mira narušiti strateške odnose s Kinom i investicije su se nastavile, rast Kine tek će dosegnuti vrtoglave razine. O tome sljedećeg četvrtka. Slušali ste povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Renato Drvodelić. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2024. godina.